es que ahorrar es inútil. Estudiar una buena carrera es inútil. Conseguir comprarse una finca enorme es inútil. Todo depende de lo que decidan los altos poderes en un determinado momento. En el momento en que decidieron que el dinero de la zona roja no servía, todos los que habían ahorrado se quedaron absolutamente pobres. Les, les, daban unas estampitas y un recibo a cambio y el dinero que tenían no valía para nada, para nada cuando unos señores tenían un piso que al contratarlo el contrato era vitalicio, cuando decidieron que no era vitalicio, mi madre, que tenía un piso para toda la vida y que su mayor alegría era haber tenido ya un piso, y aquí le dijeron que aquel piso no era suyo y que se podía ir porque según la ley que acababan de hacer, cuando el dueño de la finca entera tenía una hija que se casaba o un sacerdote que solicitaba piso un policía que solicitaba piso, había que echar al vecino que viviese más solo. Entonces mi madre, sobre la angustia de haberse quedado sola, porque su hijo se había casado y se había ido a otro sitio, tuvo la angustia de perder el piso por la razón de haberse quedado sola. Bueno, con esto, con esto yo lo que quiero es dar una lección, ya, por mi por muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Fin del trocito este, digo, ¿eh? uno después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y más o menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido y, que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. they are pussy Lens on my ears, I'll do what he yeah Hola, muy buena tarda, això és Ràdio RSK, és l'EFAN al llit, passen com gairebé 9 minuts de les 5 de la tarda, no passa res, estem bé, hem tingut certs problemes, ara explicarem per què. Eh, avui no tenim el becari, aquesta és la principal raó, a aquest programa som tres potes, quan una de les potes falta doncs som dues només i llavors costa més a fer funcionar les coses. Avui, en tot cas, la, tenim, estem d'enhorabona perquè tenim una nova becària a Ràdio RSK, és Lourdes, eh, una noia molt empenta i, i que segur que deixarà ben alt el llistó de, de la masia, de la cantera de Ràdio RSK. Perdó, m'estic barrejant temes. Bona tarda, Lourdes, abans de res. Hola, bona tarda. Què, què, què t'has preparat per avui? No sé, avui improvisarem. D'acord, molt bé, m'agrada, aquest és l'esperit. Bona tarda, Pitu. Bona tarda. Avui Pitu està al càrrec de control d'aquesta nau espacial que es diu l'Efan al llit S.A. No, l'Efan al llit, perdó. No. Ah. L'Efan al llit, què tal? Molt bé. Ah, t'has preparat la pel·lícula i el tema de les drogues? El tema de les drogues sí, la pel·lícula no. Becari, torna, torna, et necessitem. Ets com l'Iniesta de l'Elefant al llit, ets el paio que xuta i fica gol en el minut 93 al camp del Chelsea. Torna! Jo només sóc l'estrella si, si estic ben acompanyat, si no, no fa sentit. En tot cas, eh, tindrem coses avui. Avui farem patar la xerrada, tenim públic també, tenim a, a Marissa del Rondó Literari, Sembla que, sembla que els hem donat programa només per venir a fer de claca durant el telèfon al llit. Però, però no, està bé, està bé. Marisa, bona tarda. No s'escolta, però us prometo que està aquí. Eh? En tot cas, eh, tindrem drogues en el llit, tindrem a la Lourdes que improvisarà, eh, estaré jo que faré l'editorial. Entre tots tirarem això endavant eh, i us prometo que ho donarem tot i persistirem, sobretot persistirem. Endavant, Pitu, música i comencem. No fan el llit. Thank you. quisesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela. Se eu não tivesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela. De cima deitada, acordada, sentada na cama espantando os mosquitos enquanto eu faço um remédio da minha cabeça. Misturando mel de abelha com bicarbonato de sódio. Só pra deixar a garganta em dias cobrindo sua surdez e porque já somos pessoas sem ódio E no mais, tudo na mais, perfeita paz Sendo que eu assumo, isso mesmo quando se diz que já acabou Ainda quero morrer de amor Vai arranque da minha janela, você assim é tão mal frente do sol Ronaldo que tudo é futebol. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido. Porque isso sou, isso já sou. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido. Porque isso sou, isso já sou. eu não tivesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela. Se eu não tivesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela, de cima deitada, acordada, sentada na cama espantando os mosquitos enquanto eu faço um remédio da minha cabeça misturando mel de abelha com bicarbonato de sódio só pra deixar a garganta em dias cobrindo sua surdez e porque já somos pessoas sem ódio E no mais, tudo na mais, perfeita paz Sendo que eu assumo isso mesmo quando se diz que já acabou Ainda quero morrer de amor Vá se arranque da minha janela Assim é tomar a frente do sol tá pensando que tudo é futebol. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido. Porque isso sou, isso já sou. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido. Porque isso sou, isso já sou. <laughs> la editorial del EFA en el DIT. Pensemos en. <laughs> <laughs> en, asuntos, muy, muy profundos y vitales. Vaya paja mental, vaya chorro de EFA. <laughs> muy serias. La, ah, perdón. <laughs> La editorial adolescente de Le la editorial de Lefa en el git. Ara fa cosa de tres hermanas a la bústia de l'Efan el llit gmail.com vam rebre un correu electrònic on d'una forma força educada i cordial un oient anomenat Ildefonso d'aquest programa compartia amb nosaltres la seva opinió respecte a les editorials amb què comencem l'EFAN al llit. Ens deia textualment, a veure, eh, a veure, ens deia a ver sí, ah, el estúpido sermón con que el señor Lefa castiga y humilla nuestra inteligencia en lo que tan pretenciosamente ha dado a llamar editorial, es una colección de lugares comunes, topicasos, ideas de una profundidad equivalente a la aportación del afilador de cuchillos de mi barrio en la historia universal de la música. Em, ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza de con tan poca preparación intelectual y crítica sentarse delante de los micrófonos de una radio libre? ¿A quién habrá vendido su alma el señor Lefa para conseguir tal mérito? A ver, espera, yo, muy puc saltar... así, aquí, aquí, continúa, aquí continúa una parte interesante, Sí, a ver, eh, es, em, Aparte de las intervenciones del becario, becario que, imaginando la calaña de la que está hecha el señor Lefa, no tendrá ni contrato de prácticas, junto con la interesante sección histórico-farmacológica del señor Pitu, sin olvidar por descontado la hilarante y entretenida llamada telefónica al enemigo del pueblo, aparte, en suma, de todo aquello en lo que no interviene el señor Lefa, el programa resulta de un nivel más que aceptable, como alternativa los domingos por la tarde a los partidos de fútbol. Ahora bien, y, y eso es al que y allí me gustaría saber de qué manera el señor Lefa perpetra esas editoriales. Tengo un par de hipótesis. La primera hipótesis es que tiene a su disposición seis o siete quinceañeros pajilleros que le escriben el discursito a cambio de un paquete de tabaco Nobel. La segunda hipótesis es que el señor Lefa escribe él mismo las editoriales, por lo que en este caso pido disculpas por todas las ofensas que pueda usted haber comprendido. me sembla que cuando yo això a mí a mi, persona. Y continúa. Mi mayor respeto y apoyo para las personas discapacitadas que se esfuerzan en hacer como que son normales. Veo gracias a Miguel Defonso. Em, gracias. penso que la massificació de la universitat ens ha, permet, ens ha permès veure com persones sense cap virtut intel·lectual arribaven a llicenciats. Així, l'estupidesa i la ignorància assoleixen la legitimitat del títol universitari. Però avui no parlarem d'això. Avui, i gràcies a les paraules de l'amic Ildefonso, us parlaré de com es fa un editorial d'Elefant al llit. Primer de tot, els elements imprescindibles per preparar una editorial són els següents. Un bar, tres o quatre estrelles d'an, cigarrets Domingo Celeste, prop d'una dotzena, una llibreteta, un bolígraf, un munt de llocs comuns, els quals, treballant en una ràdio lliure, acostumen a ser parlar a favor del comunisme o l'anarquisme, ser anticapitalista, ser assembleari, tenir cura del llenguatge per tal que no sigui sexista ni discriminatori en general, etc. I, sobretot, són necessaris 7 dies a la setmana. Bé, continuem. Cal, cal, eh, primer de tot cal prendre's unes quantes cerveses. Aleshores el cap et comença a rutllar. Comences a tenir bàsicament el que a mi m'agrada anomenar idees unes idees més esbojarrades que d'altres, cal saber seleccionar. I és clar, mentre veus, has de fumar. I per què has de fumar? Preguntaran els listillos. Perquè necessites pensar que estàs fent alguna cosa interessant i fer-se l'interessant mentre fumes és molt més fàcil. Hi ha dues possibilitats a l'hora de veure i fumar. Una opció és estar en un bar, del rotllo escriptor maleït. Aquesta opció és força impúdica pel sentit exhibicionista que li acompanya L'altra opció és veure i fumar tot sol a casa, a una habitació davant de l'ordinador. Aquesta opció també va acompanyada de certa obscenitat, atès que gairebé sempre un s'acaba masturbant mirant porno a internet, i clar, l'editorial encara no s'ha escrit. Ben pensat, el cúmul de l'obscenitat seria masturbar-se en un bar mentre escrius l'editorial. Tanmateix, durant aquesta primera borratxera només s'elabora un esborrany. Llavors, és aconsellable deixar d'escriure i donar-se una bona dutxa revitalitzadora. Un, un consell gratuït. Si esteu en un bar, és millor que marxeu a casa per dutxar-vos. Un cop ja s'està treballant sobre les idees principals de l'esborrany, cal anar perfeccionant els punts forts. Una cosa que a mi m'agrada molt és colar algun tipus d'acudit. Per exemple, això és un hippie que porta un dibuix fet a boli al braç, com si fos un tatuatge, i arriba un altre i li pregunta, escolta, aquest dibuix no se t'esborra quan et dutxes? I el hippie respon, no ho sé pas. En moltes ocasions, a una editorial mediocre la pot rescatar un final enginyós i ben traçat aquesta d'avui no ho serà pas. En tot cas, mon ami Pitu, la vida és massa complicada com per voler resumir-la en un editorial. Quan penses que la vida et tracta bé, o millor dit, quan ni tan sols tu planteges, ve la vida i et dona una cornada que la flipes. És tot molt complicat i a vegades el millor que pots fer és anar-te'n a dormir borratxo com fas tu gairebé sempre i pensar que demà serà un altre dia. Senyores i senyors, aquí comença l'EFA en el llit. wishes y eso old a ti Tan Le fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. revive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Tornem a l'EFAN al llit, són gairebé dos quarts de sis. Eh, estem lluitant, estem, ara ho parlaven a, eh, eh, entre els que som, que el programa eh, es presenta ple de dificultats, és com si bufés el vent aquí dins i haguéssim d'estar lluitant per mantenir la posició, però persistirem, persistirem. Ara de moment la becària, hola becària, becària, estàs aquí? Hola, hola. prefereixo Lourdes, eh, a becària. Crec que tens eco. Ara se'm sent millor? Sí, bueno, però continues tenint eco. Però bueno, llavors ja? no t'agrada que et digui becària. Tinc un nom. Uh! ¡Qué fuerte! Esta me jubilan dos días. Esta me jubila en dos días. Ojalá sea así. Ojalá me jubiles en dos días. Estaría muy bien. En cualquier caso, em, te ha apuntado el número de teléfono del enemigo del pueblo. Como no ha podido venir el becario, que eh, escuchándole a ella me va a hacer llamarle Sergi. Cago en Dios. Bueno, no pasa nada. Lourdes, por favor, señorita Lourdes acuerdo. Em, ahí tienes el número de teléfono si puedes marcar. Recordar, esta llamada es gracias al distrito de Low Barris, a Cambaste y a su presidenta Ana. Saludos, Ana. Te debemos el teléfono y la vida. Y la vida. ¿Has marcado ya? ¿Hola? Ah. ¿Hola? ¿Hola? Son. Hola, me ¿Hola? Oh, ahora, ahora ahora, ahora el sento. Escolti'm, ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes, señor Lefa. Li fa res que li parli en català? Hábleme como quiera. D'acord, molt bé. Doncs le hablaré en castellano, ¿le parece? Como quiera. Exacto. Oiga, eh, esta semana me he acordado mucho de usted. Muy bien, ¿por qué? Porque he escuchado a un señor que viste con sotana que, que ha dicho algo así como que... <clears throat> me gustaría haber traído la noticia para no cambiar las palabras, pero la idea está clara. Ha dicho algo así como que la violación en cuanto el sexo se desliga del matrimonio y ya se aleja de la procreación y esto de la Biblia y tal y cual, la violación entonces ya no tendría que ser delito. dice que es peor un aborto que una violación. ¿Usted qué opina? Bueno, eh, me gustaría que me dieran el mismo vino que le dan a este hombre en la sacristía. No me joda, está en contra de este hombre. No, no, al contrario. Yo quiero profundizar en estos temas así. Quiero llegar al nivel de este hombre. Parece que un profeta en tierra de, de, ciegos. Un profeta en tierra de ciegos, qué bonita imagen. Qué bonita imagen. Eh, eh, bueno, algo así me imaginaba de usted, fíjese. Hombre, claro que, que se puede esperar otra cosa. No sé, yo, yo, no sabía si usted era... Que el aborto es un asesinato, una violación no, no mata a nadie. El aborto mata No, no, no, no, no, no, no, no, creo que se está confundiendo, no. Eh, miren, gracias. <laughs> gracias. No, oiga, en serio, no puede decir eso. Porque no puedo, tío. O sea, sí que puede. Sí que puede, pero. Pero hombre, es que. Me es más. no que pueda, es que debo decirlo. Como enemigo del pueblo, sí, tiene razón, adelante. Diga su opinión, adelante. Tiene razón. Señor enemigo del pueblo, diga, diga su parecer al respecto. Bueno, pues ya lo he dicho, ahí queda eso. Creo que una violación no tendría que ser delito. no sé cómo salir de este fregado, no sé si me entiende, señor Lefa. Oiga, eh, bueno, usted eh, usted lo ve así. Yo, simplemente quería hacer este comentario. Igual es culpa mía porque sabiendo cómo usted piensa, encima escandalizarme luego no tiene sentido. Oiga, eh, ¿qué ¿quién nos iba a comentar esta semana? ¿Qué se ha preparado? Esta semana. Hmm. Esta semana... <coughs> poquita cosa, la verdad. Poquita cosa porque es una hmm. semana de fiesta, estamos de fiestas del barrio la fiesta de la Prospe. ¿Usted ha ido a la fiesta de la Prospe? Claro que sí, yo me he pasado por ahí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Mucha gentuza, pero bien, se está a gusto en la calle del barrio. Bebida barata, ¿no? Demasiado barata, sí. Lo que pasa es que en las barras estas de fiesta no sé por qué no tienen orujillo o coñá, no. Siempre hay cerveza de barril, calentorra y cosas raras. Eh, bueno, ¿y usted, usted qué ha visto en estas fiestas? Cuéntenos. Eh, ayer por la noche estuve en el eh, concierto tocaron en la Plaza Ángel Pestaña por los 20 años de su competencia. Me parece que Radio No, no es competencia. Es No es competencia. No es competencia. No es competencia. ¿Por qué me tiene que contradecir? pues, pues si no es verdad, se lo tendría que decir. En otras cosas es su opinión y adelante, pero no, no, voy a dejar que haga creer a la gente que somos competidores de Radio Línea 4. Bueno, pues yo creo que sí. Em, bueno, usted puede creer lo que quiera. Vale. Y ya está bien. Y ahí, usted de la violación puede decir lo que quiera, pero de Radio Resaca y Radio Línea 4 no voy a permitir que meta mierda. Me ha ido. me ha dejado claro. le he dejado claro. Me ha ido. No. ha ido, no me ha ido. Bueno. Me ha ido, no me ha ido. Me ha ido, no me ha ido. Señor Lefa. Enemigo del pueblo. Se está pasando usted un poco, no, ¿eh? No. Tengo unos niños que igual van a visitarlo. No sé si me explico. Me está amenazando. No, hombre. Yo he dicho que le van a visitar. No que le vayan a hacer cosas malas. Bueno, en ese unos niños que le van a hacer una visita. No, es una amenaza. Bueno, eh, a ver. La amenaza sería no, meta a van a partir la pierna como siga con ese tono. No meta a sus niñas en esto. Y usted no diga que Radio Línea 4 y Radio Resaca son competidores y continúa con lo que nos está explicando. Bueno, pues será el 20 aniversario celebrado. ¡No somos competidores! Lo siento, le tenía que decir otra vez más, perdón. Adelante. Eh, como iba diciendo, 20 añitos de Radio Libre de aquí el barrio, cuando Radio Resaca va a cumplir 25 el año que viene, ¿no? si no tengo si llegamos sí, si llegamos sí bueno yo espero que por nuestro bien sigamos siendo amigos señor Lefa somos amigos, somos amigos, claro que sí, somos amigos. Somos amigos. No le he visto nunca la cara, malditas las ganas que tengo de verla. Ni pero, falta hace. Exacto, pero amigos, amigos. Amigos forever, para ¿eh? siempre. Para siempre, para siempre. Por eso que vimos a los gigapollos del bosque. Uh, el Pitu toca ahí. ¿Ah, sí? Pitu, dile algo a este hombre que Bueno, primero que el enemigo del pueblo nos diga qué le pareció y que Pitu luego... Bueno, me parece un grupo un poco aberrante, eh, ridículo incluso a veces, ¿no? <clears throat> Y... vamos, que si me entero otra vez que vuelven a tocar, le digo yo que me voy a quedar en casa. Luego también vimos un grupo que tocaba heavy, Nada, que me fui para casa a la media hora de concierto, <laughs> señor Lefa, que está muy mala la cosa en el barrio. ¿Pero salía a ligar usted o a beber o a qué? Yo a ligar, yo soy un hombre casado, señor Lefa. ¿Qué te piensa usted? No lo sé, ¿no? Soy un me pues- fiel a mi mujer. Tengo mis asuntos con mis putillas, pero yo soy fiel a mi mujer. Pero, oiga, ¿cuántos años lleva casado? Uh, 44. ¿44 ya? 44. 44. 44, Eso es, una vida entera, ¿eh? Sí, ella tenía 13 años cuando yo me casé con ella. De acuerdo, no, está, está... No, yo no le he preguntado eso, pero, pero eh, gracias por compartirlo con, nuestra audiencia y conmigo. Eh, señor enemigo del pueblo, vamos a ir cerrando temas, que estamos tocando muchos palos. Muy bien. Y no sé, no sé si... Hoy vamos a cambiar un poco las reglas del juego, ¿le parece? Bueno, será con mi permiso, ¿no? se lo estoy preguntando. ¿Le ah, parece o no le parece? Vaya, sí. <laughs> Dios. Eh, Lourdes, señorita Lourdes, Dime. eh, una pregunta al enemigo del pueblo. Has estado escuchando, ¿verdad? Estabas atenta. Es que Pitu, Pitu está durmiendo, luego lo despertaré y a ver, a ver qué a ver qué opina de lo que ha comentado sobre los gigapollos, el enemigo del pueblo. Hazle alguna pregunta de esas que te has preparado antes. la primera, por ejemplo. ¿Alguna pregunta al enemigo? Pues ahora mismo se me ocurre... Em, ¿Qué opina de los <laughs> inmigrantes? Uh, este tema ya lo hemos tocado varias veces. Las está atenta, pero bien, buena pregunta. Bueno, este tema, me gusta más esta pregunta. Em, <clears throat> yo personalmente sobre los inmigrantes, yo me los quiero mucho. A, mí, a mis chavalillos también, también los llamo chavalillos. Porque me trabajan muy bien en negro. Eh, si les pasa algo no me denuncian cosa que de agradecer, son buena gente. Yo paso con la furgoneta por la mañana por ahí por el Value, que están fuera esperando para trabajar, yo los cojo, los llevo a la fábrica, los tengo ahí trabajando y luego los devuelvo a casa. Oye, gente muy maja, gente cumplidora, que no se me queja de lo que cobran, aunque no cobran una mierda. Y hasta esa es mi, opinión. Ahora, también es verdad que habría que limitar un poquito porque está entrando mucha gente y yo no puedo trabajar todo. Eh, bien, Nada que añadir, ¿no, Lourdes? No, <laughs> de momento no. De momento no. Bueno, oiga, eh, del pueblo, gracias, gracias por compartir con nosotros esta experiencia que ha sido las fiestas de la Prospe. ¿Sabe de algo próximamente que pueda ser de interés o que usted tenga eh, pensado ir? No, no, no. Yo el que programa este nombre mío, pues sé que es un barrio un poco de influencias rojizas, ¿eh? ya sabe usted mi manía con, con lo rojo. Entonces lo que hago es salir a dar una vuelta. Entonces si veo algo sospechoso, me voy a casa. A llamar a sus chavales. Bueno, yo sé que ellos están patrullando el barrio que lo muy bien. De acuerdo. Y muy, muy tranquilo. Enemigo del pueblo, muchas gracias. Con usted hemos llegado a las 6 menos 20. Le agradezco que siempre esté ahí ...dispuesto a cogernos al teléfono. Claro que sí, señor Lefa, perdone por el malentendido de antes, pero no me gusta que me griten. No, yo, yo, yo soy muy tolerante y creo que lo he demostrado a lo largo de toda mi carrera profesional. Está, bien, está bien que lo siga demostrando, por muchos años, maestro. Casi sea. Eh, Lourdes. Dime. Es tu primer encuentro. Bueno, hemos despedido ya. No, bueno, solo quería decirle que para mí no ha sido un placer <laughs> hablar con él, pero bueno respeto también todas las otras opiniones. Vaya con la señorita. <laughs> Eh, bien, bien, podemos cortar la llamada. Eh, señor enemigo del pueblo, hablamos con usted la semana que viene. porque yo no voy a venir. No estará, ¿no? La chica esta no estará, ¿no? Yo no, yo no vendré. Es posible que esté ella haciendo de lefa. Bueno, pues entonces bueno. Lourdes en el git. La semana que viene Lourdes. Lourdes. Lourdes. eso. Nada, que no estaré. Si usted no está, yo tampoco, qué huevo. Bien, pues. Tendré que hablar con la señorita esta de qué. Oiga, un respeto, ¿eh? Un respeto, no, no seamos faltones. no seamos yo la única mujer que hablo es la mía. Punto. Y le puedo decir las cuatro cosas que hablamos. ¿Dónde está la cena? ¿Dónde está la comida? Y tira para la cama. Y ya está. Como me imaginaba y constato, es usted todo un caballero. Claro que sí, hombre. Se están perdiendo, se están perdiendo los valores. Bueno, no los vamos a encontrar hoy, los valores. Si se están perdiendo, ya aparecerán por algún lado.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 Eh, aquest és un programa molt especial perquè ens està sortint bé, ens està sortint bé. Sí, sí, sí. Per lo poc que ens ho hem preparat. Pitu, eh, bon dia. Bon dia. Bon dia. Eh, la teva mitjadeta ja s'ha acabat? Perquè mm, no. Ja t'has bueno. He fet mig dianet i faré l'altra mitja. Ah! <laughs> que tio, és que se la ja, sabe bueno. largues. Oye, mm, escolta'm una cosa. Eh, has sentit el que deia el senyor enemic del poble de... No, no, no. Bueno, deia que, que no li va agradar gaire el concert d'ahir dels Gigapollos del Bosque, mm, Bueno, no passa res. Tu ets el cantant dels Gigapollos del Bosque. Sí, home, sí, s'intenta. Això tinc avui la veu aquesta. Ens pots fer 5 cèntims per contrarrestar una mica la imatge que ens ha transmès el senyor enemic del poble del que va ser ahir la nit al barri de la Prospe? Um, bé, no, no puc, no puc arreglar gaire la imatge que aquest home ha donat del grup perquè com portàvem des de les 5 de la tarda, quan vam pujar a les 11 i mitja anàvem una miqueta, bueno, jo personalment anava perjudicat. Torrat amb una bolinga important. No, tampoc tant, però sí, sí notava el, el pes de l'alcohol. Però no és gaire professional, això, no? Gens ni mica. Jo mai he estat en una banda de rock, però això em sembla poc professional. No, jo tampoc he estat en una banda de rock, ja li dic ara. Sí, sí, anem pujar... Eh, sonaven presses, tocava cançons ràpid... Hi havia molta gent o què, ahir a la nit? Eh, o tothom eh, estava... No, igual hi havia unes 40 persones. 40 persones només? Pendents del concert i després pues, unes 100 repartides per la plaça doncs jo crec pendents d'altres coses. Jo crec que ahir a la, a la plaça Major del districte, a la plaça Major de Nou Barris, que és davant del districte, hi havia al voltant de 1.000 persones seguint el concert del Puchero de l'Hortelano. És eso un grup, un grup que es diu el Puigcero de l'Hortelano. Jo vaig tenir el gust d'estar-hi allà passant l'estona. Ah, tu vas anar allà en comptes de vindre a veure els gigapollo. A veure, el nostre ah, objectiu... No, no, no passa res. No, ja sé que no passa res. No nostre... passa res. No, no passa res, home. Estàs ferit. Mm. Estàs molt ferit. Mm -hmm, mm -hmm. I tu? No, igual és el meu darrer programa. És algú que em plantejaré aquesta nit. Mare meva, comença fallant el becari, ara tu... Uf, Déu meu, Déu meu. No, no hi ha ningú insubstituïble. No, la veritat és que no. Fins i tot jo em podria substituir per un altre. Mm, sí. En tot cas, eh, el que t'anava a dir és que l'important era cobrir eh, la major quantitat d'actes possibles al barri. Si tu ja estaves a la Prospe, jo m'havia de sacrificar i anar a veure el Puigceró de l'Hortelano. Una hora, sí, sí. I, I bé, el concert va anar força bé. Molta gent, molta festa. El teu? Sí. Ah. L'única cosa lletja és que hi havia més gent allà, que és una festa que organitzen des de, des de la Casa de Barrets, que és el districte, el, la Casa de Putes, amb tot el respecte per les putes, que organitzen des de dalt pel poble del rollo vamos a hacer fiesta para que el pueblo se lo pase bien esta noche i, i ho fan des de dalt. S'ha acabat la cançó de fons. <laughs> Eh, gràcies. Aquesta becària. No, no, està aprenent, està aprenent. Ah, sí, es la Lourdes. Escolta una cosa, no, jo sóc l'únic que es pot ficar amb l'altra gent. Entre vosaltres vull que hi hagi concòrdia i bon rotllo. Entesos? Oh, molt bé. Vull Segur que hi hagi... Que vindrà cada dia, no? Bueno, estarà... Vindrà... La... Lourdes? Sí. Ara parlarem amb la Lourdes, que no. ens explicarà una mica eh, algunes coses. De fet, que, que entri Lourdes. Exacte, que entri l'Urdes. Ja, ja, no, no, no. Ah, però... si no passa res, Jordi, es... ja començo a entendre eh, algunes cosetes d'aquí. Escolta, Pitu, eh, t'has pres un cafè o alguna cosa o, o continues tan perjudicat com ahir a la nit? Sí, podria ser que el meu, el meu cos encara, encara el alcohol, Déu meu. Mare meva, si es pogués veure la cara que estàs fent ara, <laughs> és bestial. No passa res, <laughs> Déu meu, no facis això. Escolta, eh, a veure, mm, Lourdes vols que et diguem, no? Sí, és el meu nom. És el teu nom, perfecte, perfecte. El meu nom és Joan Pere. Encantada. Eh, sí, sí. Escolta'm, eh, estàs d'exàmens ara, no? Sí. Tu estudies, em sembla que és allò de com, com es diu la feina aquesta que serveix per quan la gent està putejada entre ells, doncs vens tu i treus profit per una banda o per l'altra? Policia. No, no, els policies són els que putegen directament. Ah. Però aquest, eh, el que estudia la Lourdes... Espera. És dret, i no dret. putegem. No. Nosaltres intentem que el món vagi millor. Sí, sí. Ho intentem. Escolta, mira de no fotre-li aquestes, <laughs> aquests mastegots al micro perquè m'has fet patar totes les orelles, eh? O sigui, les dues que tinc me les has... Ho sento. No, és que clar, si jo faig així... Molesta. És... Clar. Pitu. <laughs> Perdona. A veure, centrem-nos. Eh, estàs, estàs en exàmens. Sí. I és una època molt, de molta molt dura. Molt dura. Eh, tu com tu fas? Sobrevius amb, a base de cafè? ets d'aquelles que estudi... Primer de tot, sobrevius a base de cafè? Generalment no em prenc, però últimament bastant. O sigui, dimecres, o sigui, m'he passat tota la setmana gairebé, gairebé sense dormir, dimecres me'n vaig recordar que no havia dormit <laughs> i vaig dormir una mica, però sí, em passo la setmana amb cafè cappuccino, sobretot. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Té un nivell, no és, no és el típic cafè aquello aquoso... Katowice? Prens Katowice? No, però... Jo a la meva època d'estudiant prenia gatovits i cafè. I així vas acabar. Tot i així m'adormia, tio. No entenc. <laughs> D'acord, mm, gràcies per compartir amb nosaltres les teves memòries. Eh, en tot cas, Lourdes, eh, volia comentar que tu ets de les que estudia al llarg de tot l'any i per tant ho vas portant bé i al final l'única cosa que fas és fer el repàs general o ets d'aquelles que no se'n recorda d'estudiar fins la setmana abans, una cosa així, que dius, hòstia, me tengo que aprender mm, derecho romano, venga, voy a estudiar. No me'n recordo d'estudiar fins al dia abans, fins i tot, de vegades. Ahà, caram, caram, caram. Eh, doncs sí, els exàmens, jo, jo també... No, no, no vull caure en el joc del pitu de començar a rememorar aquí, hòstia, exàmenes. Bueno, és curiós, és curiós. És d'aquelles coses que quan les estàs passant dius, hòstia, la vida sin exàmenes com ho tiene que ser. I quan ja han passat els exàmens els trobes a faltar. Dius, qué guay era aquello de pues estudiar, sí. tal, el reto de aprender más, de Vamos. mis conocimientos. Ho trobaré a faltar això moltíssim. Bueno, bueno a l'atur a la tour, eh, no hi ha exàmens. Aquesta, aquesta és la part positiva. De consciència. Què? <laughs> No, no. A veure, mirem de rescatar això tot plegat. Eh, Lourdes, parla'ns una mica de la teva integració dintre... De... On, on, la gent on et podrà sentir? Tens programa propi a Radio Ressaca? Tens projecte? O, o estaràs a càrrec d'alguna història? Jo, a mi m'han parlat que potser estàs a càrrec de, del grup literari Namaste, el programa que fan, el Rondó Literari. Eh, no ho tenim del tot perfilat, però bueno, suposo que els ajudaré una mica i també per la meva part bueno, estic mm, fent projectes per fer un programa. Bueno, ei, animes a la gent que ens estigui escoltant a venir aquí a fer ràdio, o no? I tant. Jo no sé si tu estàs passant bé. <laughs> M'ho estic passant bé, però estic molt nerviosa. A més, m'heu agafat així, però bueno. Bueno, eh, tampoc t'estem forçant. No, no, que no faig res, que no vulgui. Carai, quina becària, ens hem anat... Entre nosaltres sí que podem dir becària o t'hem de dir Lourdes? No, Lourdes, Lourdes, siguem respectuosos. Carai, quina Lourdes ens ha tocat. Quina Lourdes, tu, quina Lourdes. Doncs bé, no sé, eh, falten 6 minuts per les, per les 6. Jo crec que ara mirem d'aixecar aquesta etapa una mica, una mica fotuda del programa, que estem aquí desvariejant una mica. El que podríem fer és posar una cunya i tirar endavant amb la, amb la secció amb la secció que, que ha de fer el Pitu de les... Com, com ho deia el correu que ens han enviat? Era del rotllo la secció histórico-farmacològica dius, dius, quina manera de dir-ho aquest paio, menudo gilipolles eh, Lourdes només una coseta abans d'acabar normalment aquí tenim un becari que ens parla de cinema Sí, sí, jo... ja he sentit eh, el vostre programa. Sí, sí, segurament és la secció que més t'agrada, ja ho sé. En tot cas, eh, et tiro un guant, a veure si tu el reculls, vale? A veure, com ha estat això? No, no, deixa-ho estar. Bueno, eh, parla'ns d'alguna pel·lícula que hagis vist darrerament, o una pel·lícula que t'hagi agradat molt. I, I fins i tot podríem posar la cunya de, de cinema en el llit. Va, fem, fem, fem 3 minuts de, de secció, només per un, com a homenatge de, del Becari. Becari, ets iniesta, vine, necessitem el teu control de pilota, que em moguis la pilota amunt i avall. Quan vulguis, endavant. Ara mateix no està sortint res, eh, tenim problemes. No passa res, Lourdes, és el teu primer dia, a eh, càrrec del control de la ràdio i, i res us explicaré un acudit mentrestant. Això és un hippie que porta un dibuix a bolígraf al braç i es creu en, en un altre i, i l'altre li pregunta mm, i això no se te'n va quan et dutxes? I el hippie diu, doncs pues no lo sé. Va, nanos, <laughs> que no me conozco más chistes. Cinema a l'Efanaldi 99.7 a Ràdio Ah! Gros. Gràcies. Eh, estem, estem tenint petits problemes, però tenim molt bona cintura i, i driblarem els problemes i continuarem aquest vaixell fins que arribi a bon port. Eh, en qualsevol cas, estic molt, molt emprenyat i molt decebut. No, <laughs> és, és broma, és broma, és broma, és broma. Eh, Lourdes, aprofitant en aquest homenatge al nostre becari, eh, quina pel·lícula ens recomanes? Bueno, així pensant, potser una que... El títol és Tu vida en 65 minutos. D'Alberta Espinosa. No, és de la mm, Maria... No em recordo ara mateix del director. És una dona, em sembla que és la Maria Ripoll, que és la mateixa de Lluvia en los zapatos. I Alberta Espinosa no surt en aquesta? Jo diria que sí. Bueno, ens la recomanes, no? De totes maneres... Sí, sí, la recomano. Està molt bé. Mm, explico l'argument o... Vale. Va. Vinga, som-hi. Bé, es tracta d'un noi que es diu Dani, bueno, amb, que té 22 anys, està amb els seus amics, mm, un dia i de sobte, bueno, llegint el diari, eh, veu la l'esquela d'algú que pensava que coneixia, bueno, d'algú que coneix, un, un nom que coneix. Ell i els seus amics pues, decideixen anar ja al, a l'enterrament i se n'adonen que, no, que no és la persona que coneixien, però coneix la, la, la germana de, del noi mort. I res, allà comença una història, bueno, una sèrie de d'enredos, <laughs> per dir-ho així, i bueno, finalment acabarà, bueno, amb una història d'amor entre el Dani i la germana, però té un final molt especial, bueno, molt sorprenent, a mi em va agradar molt per això. Carai, molt bé. Doncs fins aquí Cinema en el llit, ara una cançoneta i tornem. Gràcies, Lourdes. No, és broma, és broma. Escolta, no, no, no. Eh, per la gent que ens estigui escoltant, segurament diran què fill de puta el Joan Pere Alefa que està aquí aprofitant-se d'una persona que, que sempre fa respecte a començar a parlar quan tens un micro al davant i tal. Eh, és broma, és broma, vull dir, em sap greu haver-ho de dir, però, però que, vull dir que no hi ha cap problema, que això és pràctica, és pràctica. Què? Home, Fas... no sé, no, <laughs> no estic molt més tranquil·la després d'aquest comentari. No, no, no. Vaja, doncs posem música i a veure si ens tranquil·litzem. Ara tornem. Ah! cap al dret i d'amagat fugir del món i de tothom i així deixar tota una vida enrere i per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix on ningú no t'espera per fugir de tu mai no podràs fugir de tu cadascú és sempre cadascú per qualsevol sendera apagat de tu E a canta me quanto que não deixa fugir de tu Vai de da maneira Pots seguir endavant i anar sempre més lluny a llocs exòtics on s'esmuny la gent parla llengües estranyes. Pots baixar amb el riu a terres càlides o enfilar te amb les àligues al cim de les muntanyes. Fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, que després sempre cadascú per qualsevol sendera. Aplega't a tu, guia que com igual tu, que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. Fins i tot el rostre i el nom pots canviar-te, fer-te passar per un altre, inventar-te un heterònim un nou personatge amb noves dèries, noves gestes i misèries que darrere de l'anònim. Sempre seràs tu, parlant amb tu de tu a tu, cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Apegat a tu, i a que tomi qualcú que no et deixa fugir de tu, mai ni de cap manera. dia cansat de fugir no en el lloc descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria que amb qualsevol de curat i en tot moment amb qualsevol repetiment es repeteix la història Fugir de tu mai no podràs fugir de tu cadascú és sempre cadascú per a qualsevol sentera apagat de tu dia que comi qualcú que no et deixa fugir de tu mai ni de cap manera. Aplega-t'ho tu, que el comi qualcú que no et deixa fugir de tu de cap manera. aplega de tu i a que comi a qualcú que no et deixa fugir de tu de cap manera. de manera. De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las líneas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Droga jeep. Has somiat? Has tingut algun somni així que ens puguis explicar ara? Que pugui explicar, no. Feies una cara de bona persona mentre dormies, un bon sí. jan allò, ai, ai, ai... Ara ho parlàvem, la Lourdes. Sí, no? Sí, dèiem, mira com dorm. Mira que... Ai. És maco, eh? Sí, quan dorm, ai. En fi. Molt bé. D'acord. <clears throat> eh, bé? Bé, sí, sí. Estàs a la teva secció? Efectivament, estic a la meva secció i parles tu més que jo. D'acord, però no sé de què has de parlar, vull dir, de què parlarem avui? No, avui parlarem, continuarem amb el capítol dels opiacis sintètics. Ah, eh? sintètics encara. Sí, m'encanta aquesta paraula, sintètic, eh? I de sintètic que... no hi ha paraíso. No, és igual. Uf. Bueno, aquests opiacis sintètics no, són aquells fàrmacs creats en laboratoris i que han servit per, eh, per establir un mercat eh, blanc, no? contraposició al mercat negre, un mercat blanc, <clears throat> que mm, serveix per enriquir, crear o fer dels laboratoris veritables empreses, no? I veritables emporis. Emporis? Emporis, és una paraula que he vist, m'agrada molt. Són ciutats del comerç, ve a significar alguna així. Uh -huh. Molt bé, molt bé, molt bé. Um, D'acord, I, i, i parlarem d'alguna droga en particular? O sí. De quina? En concret parlarem de dos la, són difícils de pronunciar, ¿eh? la buprenorfina uh -huh. i la pentazocina. Ah, molt bé, molt bé. Et sona la pentazocina? No, gens. Ah, que m'has fet una... Ah, dic, hòstia, mira, calla, que igual el, el senyor Befa la coneix. No, no, no, eh, no. no. Jo tampoc les coneixia, eh? Però es veu que, que estan bé, eh? estan, són unes drogues bastant, bastant bones. Sí, sí. Sí? sí les recomanes? No. No? No. Per què serveixen aquestes drogues? Doncs bé, eh, Eh, la buprenorfina apareix per primera vegada als Estats Units no? a la dècada dels 80 per als laboratoris Reckitt en Kalman, no em sonen de res, i com a analgèsic no? per al tractament de l'addicció a d'altres opiacis com la morfina i l'heroïna. És a dir, eh, utilitzen aquests invents de laboratori per suprimir, diguéssim, l'addicció que tenien els yonquis dels anys 70 doncs, a l'heroïna i, bueno, els hereus una miqueta de la morfina, no? Primer va ser la morfina, després l'heroïna, no? Llavors és com substituir una droga per una altra, però aquesta, com la fem nosaltres en els laboratoris, doncs en comptes de comprar al mercat negre me la compraràs a mi. No sé si m'estic explicant, no? Perquè apareixen aquest tipus de, de medicaments, per dir-ho una manera. T'has explicat eh, perfectament. Gràcies. Molt bé, doncs així és com la presenten, no? com es va vendre o com es ven, perquè actualment encara es comercialitza. Com podem aconseguir aquestes dues, la B i la P? Comencen per B i per P, no?, les dues? Sí. Doncs on les podem aconseguir la B la i la P? La primera, suposo que per aconseguir-la primer tindríem que entrar en un projecte tipus projecte hombre, és a dir, primer tindríem que ser consumidors d'heroïna, després tindrà la voluntat de voler-ho deixar i entrar en un procés de desintoxicació. Desunt... Oh Desintoxicació. Desintoxicació. Llavors, m'estàs fent pensar una cosa. No podem infiltrar-nos fent-nos passar per yonquis que volen deixar-ho i passar directament a prendre aquestes drogues? Home, ja té que haver-hi alguna forma d'obtenir-les. No crec que a la farmàcia suposo que això no pot anar al teu metge dir fem una recepta de pentazocina, que em vull col·locar aquest fi de setmana, vull experimentar. No crec que sigui tan fàcil i jo el que t'estic dient, no podem infiltrar-nos en una granja de... Jo no penso fer, no? no. Per què no? Home, i si m'enganxo, tio, de veritat. Jo mira que sóc molt dèbil. Sí, és veritat. Amb, amb els bicis que tens ja, eh, ja, ja l'has cobert. Sí. Ja l'has cobert. Molt Podríem bé. utilitzar algun becari. O becari, eh? O no, becari. sé, no sé per què hem de ser tan masclistes. Ah, també és veritat, perdona. No era la meva intenció. Podríem ser feministes, fins i tot. Oh, i tant. Mira, a partir d'ara em diré pitar. Pita. Pita. Com, com això de, dels, dels... Hòstia, com es diuen els... O sigui, els falafel i el duro... Anda, no, no havia pensat. Que sí. un pita. Soc una pita. De què? De... I, com la, I com les olles a pressió, que quan ja tot està fet, Uà, pita. Ja, ja està. Ja hem baixat el nivell de la broma pita. No, no, no, i, i, i de fet, de fet et podries fer càrrec d'una secció esportiva, perquè els àrbitres... Un àrbitre, què fa? Pita. pita. Sí el que està clar és que mm, nosaltres no necessitem drogues, eh? Jo l'estic veient clar. Tu <clears throat> ja ben servit. Sí, bueno, pues, eh, seguint amb el tema de la Buprem eh, el que no deixa de sorprendre és que té un quadre semblant al de la metadona, no? amb vòmits, nàusees, eh, vèrtic, i amb una llarga vida mitjana dins del cos, és a dir, que crea un síndrome d'abstinència bastant més llarg <laughs> que la l'heroïna o la morfina. És, és a dir, que és pitjor el remei que l'enfermedat. Que xungo, o sigui, que fills de puta. Perdó. Oh, i tant. Eh, aquesta, aquest eh, analgèsic provoca certes incomoditats no, i molèsties en l'individu que el que obliguen és a mantenir el seu ús. És a dir, que és una droga exclusivament addictiva, que enganxa sense produir eufòria. I llavors, quina gràcia té? No sé, tu penses aquesta pastilla, eh, et fa que et trobis malament i, i que tu vulguis una, tornar a prendre la pastilla, però no ho entenc, vull dir... Yeah, bueno. Ho han aconseguit molt bé, eh, això dels farmacèutics. Jo vull ser farmacèutic de gran. Pas que que hi ha que estudiar. Bueno, sembla doncs que respon més interessos de crear, com ja havia dit abans, m'agrada aquesta paraula, la tornaré a utilitzar, empori, eh? que no passa un interès mèdic, no?, per curar la gent. Ja, yeah, aquests són gust. Està molt bé fills de puta. Com es deia? els farmacèutics no fan el jurament d'Hipòcrates, no? Aquest, hipocràtic? No ho sé, tenim una advocada aquí. El fan o no? Ho desconec, no ho sé tampoc. Bueno. Jo crec, pel que intueixo així una miqueta, no? Jo crec que no. No, en tot cas, eh, fan algun jurament al, al, al senyor Bayer o algun d'aquests, no? Pot ser, pot ser. Molt bé. Piensa mal i acertaràs. I acertaràs. Endavant. Gràcies. Doncs pues ara anem a parlar una mica de la pentazocina, que és un altre fàrmac llançat també al mercat per un fabricant americà el 1967 amb una campanya publicitària on es, on es va presentar com un analgèsic sedant ideal i potent i gens addictiu. Així és com es va presentar. En el seu prospecte es feia referència a que hi, hi hauria com una nova era mèdica amb la desaparició dels abusos dels estupefacients. Venia a substituir igual que la buprenorfina, hòstia, són noms molt xungos, tio. Venia a substituir l'addicció a l'heroïna i a la morfina, als opiacis naturals. El 1984, quan la pentazocina es, es venia lliurement a tot el món, diferents països del tercer món van presentar informes a l'OMS, Organització Mundial de la Salut, indicant greus abusos en la, en la seva dispensació i en el seu consum. No? Per ser exactes, des del 1968 es coneixien casos d'addictes i subjectes idiotitzats, és a dir, això et fotia una bomba al cervell impressionant. Per l'ús de la droga, però eh, l'habilitat dels fabricants van mantenir ocult les dades desfavorables fins que es va, un cop diguéssim, ja es va imposar en el mercat, doncs un cop ja doncs la cosa ja la barrullava, ah, ja podem treure els inconvenients, no? ara que tenim a mig món idiota, podem dir que no, és que això és bastant dolent. Realment, no, <clears throat> eh, és tres vegades més, bueno, menys potent que la morfina i té efectes molt més, molt més grullers. Molt més? Grullers, també grullers? una altra paraula que m'agrada molt utilitzar aquí. Però penses que és bastos? Grullers és grosero. Basto, grosero, exacto. Ah, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, perquè són molt forts els seus efectes, no? Ah i molt, molt marranos, per dir una manera, no és un estat que et deixa el cos com si t'haguessin fotut una pallissa, no? Per exemple, tens un augment de la pressió arterial, eh, tens fins i tot brots de conducta de ment, o sigui, realment eh, tenies il·lusió... I, i, hòstia, no em sortirà ara, hòstia, ho acabo de veure, eh? L'he visualitzat la paraula i no la podré dir. Il·lusió... Bé, <laughs> eh, bueno, que veus coses que no són veritat. Gràcies, al·lucinacions. Hòstia. Déu meu. Déu meu, David, com estàs? Déu meu. Ah. Déu meu, David, què t'han fet aquesta nit? Bueno. No sé què és David, però Pitu continua. jo mateix. <clears throat> Pitu. Hòstia. Què? Va, continua. Tira cara a barraca. Continua, fes el favor. Fes el favor, Gràcies. continua. Alguns usuaris Gràcies. utilitzen... Gràcies. Aquest fàrmac barrejant amb xarop de la tos, perquè porta codeïna i és per obtenir, eh, diguéssim, uns resultats aforitzants. Ja està, per acabar, una dada molt significativa. Gràcies, gràcies, gràcies. Dintre d'aquests fàrmacs, no... <laughs> Vull destacar, eh, dintre d'aquesta malícia farmacològica, no? que és la, la talidomida. La què? Talidomida. La què? Talidomida. Com? Junyo. Talidomida. Sí, jo ho pronuncio malament, però tu tens un tap allà important. Talidomida. Talidomida. Talidomida. Talidomida. Talidomida. Talidomida. Que va arribar a vendre's... Sí, talidomida. Talidomida. Sí, que va arribar a vendre's eh, amb, amb unes modalitats infantils anomenades babysitter. Entre el 1961 i el 1962 no menys de 3.000 nens van néixer amb espantoses malformacions per causa d'aquest fàrmac. A part dels centenars de milers d'avortaments que va que es van haver de, de fer perquè no vinguessin al món aquestes pobres criatures. Caram! Fins aquí la secció d'avui. Caram, ens has deixat un regust una mica... Eh, gruller. De, gruller. Eh? Però... Empori. Empori, Empori Armani. Eh, gràcies, Pitu, per dedicar-nos a, eh, a aquests minuts del, que et robem de la teva, de la teva, del teu descans i de la teva son. Ja, del teu descans i de la teva son. S'ha fet molt llarga o què? No, no, no, ah. no, no mm, crec que tots hem aguantat desperts, això ah, és bona senyal. Perfecte, eh, me n'alegro. En tot cas, gràcies, Pitu. Eh, la setmana vinent et pots agafar vacances, no cal que vinguis. Que cabron. Què? Eh? Penso vindre i penso fer Pitu al llit. <laughs> ah, no. Per sí, què no? Pitu al llit, sí. Per què no? Ah, sí, eh? Fes-ho. Vindré, dormiré i ja està. Molt bé, molt bé, però això ja ho dormiré fas. A la ràdio. Ja, ho, ja ho fas, ja ho fas. Eh, gràcies. Mm, Lourdes. Lourdes et deies, veritat? Lourdes. <laughs> avui, avui... Bueno, ara eh, falten 14 minuts per acabar. Posa, si us plau, una cançoneta que queda per posar. No sé quina és. Quina és? Ens ho pots dir? no sé, estem a la White o no estem a la White? Emir Costurica pot ser que et falti? Emir Costurica estaria bé posar-la. Ara bé, escolteu una cosa, eh, quan tornem farem un resum del que ha estat el programa d'avui, mirarem els errors i tal. continuem, ja entrem a la recta final d'aquest programa que hem après molt. Eh, no sé qui deia que és més gent la que abandona que no els que fracassen, perquè els que fracassen són els que ho intenten. Avui hem intentat fer un programa dignament, però no hem tingut la sort de cara. Potser ens ha faltat una mica de xispa, potser ens ha faltat una mica d'inspiració, potser ens ha faltat preparar-nos-ho bé durant tota la setmana. No sé quina raó pot ser. Pero al sertesca és que avui toro han ha, ha pegado un par de o tres de revolcones, el toro de la radio, el toro de la radio. En cualquier caso, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, no. Alto, alto, alto, alto. Ha entrado una señora que... ¿Por qué tengo eco yo? si no me lo merezco. ¿Hola? Sigo teniendo eco. Tú también tienes eco, no sé qué habéis tocado. Antes no tenía eco y ahora tengo eco. Vale, ya me parece bien, pero yo... Bueno, es que sigo teniendo eco. A ver, me voy a levantar. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Mm, ¿Hola? Sigo teniendo eco. ¿Hola? Sigo teniendo eco. santo, estamos atrapados en... Yo creo que esto tiene que ser... Creo que esto tiene que ser cosa de la señora que ha entrado, descendiendo del cielo, que, nos está castigando. Tenemos con nosotros a Radio RSK. Radio RSK en persona. ¿Cuánto tiempo sin, sin verla? Señores, ustedes, lo han, hecho, fatal. Esto, ha sido una, porquería, de programa. ¿Hola? Sí, sí, sí. No, no, ya, ya, ya, ya. Una porquería de programa, señora RSK, ¿por qué? Hemos eh, hecho lo que hemos podido. Sí, sí, pero con, todas, las circunstancias, o ustedes, en contra. No sé, si ha sido, las circunstancias, o ustedes, que son, son unos no me salen, no palabras. eso nos ha pasado a nosotros varias veces. No nos salían palabras. Pero, eh, señora Radio RSK, antes de nada es un honor que se digne a, descender. Yo pensaba que solo bajaba con, que solo se reunía con, la vieja guardia de Radio RSK, Jordi Duarte y gente así. Nos sentimos muy honrados de que haya, de que haya descendido. ¿No le ha gustado entonces el programa que hemos hecho hoy? Bueno, bueno, si no hubiera sido por los errores, se salvaban. Pero eso es un cúmulo de errores horrorosos. Dios santo, me va a explotar la cabeza <laughs> con, con el eco este. No, oiga, eh, em, hemos hecho lo que hemos podido. Yo, yo, yo, yo he puesto todo el empeño. Pitu se ha despertado cuando le tocaba. Eh, y, Lourdes es su primer programa. Lourdes, estado fantástica. Eh, eh, eh. Lourdes ha estado... Eh, eh y Pinto se salva, porque si venía medio dormido, no ha hecho, ha hecho bastante, bien. Pero usted, ¿qué es usted? Bueno, no sé, yo creo que he intentado sacar adelante este programa. Lo ha intentado, pero, no, sé, no, le ha, salido. Bueno, no, me ha salido. Hay días buenos y días malos, señora Radio RSK. Sí, pero, usted lo ha hecho bastante mal. Pero usted no es una radio libre. Ay, ahí me ha dado, ahí me ha dado en el corazón una estocada. ¿No he sido coherente con lo que he dicho ni con lo que he hecho? No, no. ¿No? No, no. Creo que creo que creo que no me salen las palabras. Estoy pensando en presentarme... ¿Qué? ¿He hecho el qué? <laughs> Durante... <laughs> No, me salen las palabras, la señorita becaria ah, eh, el, señor, peleándose con el señor Pitu. ay eso es el programa ah, que ha hecho hoy. Y no le ha gustado entonces, ¿no, le parece? vaya, mm, señora Radio RSK, yo, yo sabe que soy uno de sus más fieles seguidores, pero claro, si, si usted piensa que no lo estoy haciendo bien, no sé. No, tendrá que cambiar, No, nada, nada, no, sé. He intentado, he estado luchando para sacar adelante este programa y hacer pasar un rato agradable a la gente que nos escuchaba, si es que hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Siempre hay alguien ahí. Siempre hay alguien ahí. Y, la gente que hay, se merece lo mejor. Y usted puede hacerlo mejor. Mucho mejor. Caray. Eh, señora Radio RSK, me voy a tomar esta bronca que me está echando en antena como un toque de atención, por lo menos, una estirada de orejas o algo así. ¿Sabe que todos los oyentes lo quieren? Quieren mucho a RSK. Por eso se merece lo mejor caray, oiga, <laughs> no, no, no, está bien, está bien. Em, eh, ¿Está bien la familia? ¿Está todo bien por las radios libres ahí en el Olimpo de las radios libres? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Pero hoy Lefanel Gil le ha hecho enfadar mucho. Sí, sí, sí. Le ha hecho enfadar muchísimo. Muchísimo, Que que y los demás mejor. Bien, pues eh, bueno, no sé qué decir, no sé si dimitir o no dimitir. Lo bueno que llevo dentro, claro, yo llevo algo bueno. También fui niño. Y pero ahora ya se acabó lo del niño. ¿Ahora ya se acabó? Sí, sí, Es, verdad. Entonces, ¿qué es lo bueno? dígame unas palabras de ánimo para poder tirar adelante. Luchemos y seremos los mejores. Luchemos y seremos los mejores, pero pero qué, inspiración, qué, qué, qué, evocador es esto. Me, lleno, me siento lleno de energía y de, y de vitalidad. Algo más, dígame algo más. ¿Cómo tengo que tratar a los becarios? ¿Me equivoco acaso al llamarle becario a Sergi y querer que Lourdes mm, sea otra becaria y me tengo quiere que le llame becaria? ¿Por qué le llama becaria? Bueno, ahora ya no le llamo becaria, le he llamado Lourdes, pero igual soy yo que se equivoca en el trato. Mm, mm, igual no consigo que este equipo tire adelante la conseguirá Siempre siempre la consigue, pero hoy, no se han cruzado los cables. Hoy se me han cruzado los cables, es verdad, maldita sea. Y había venido súper animado para tirar adelante este programa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted sabrá, sabrá Ah, pensaba que usted lo sabía todo. Se lo estaba preguntando en el sentido de, oiga, ¿cómo, cómo puedo hacer yo para...? Pero si usted sabe, sabe. Usted sabe, me dice. No, no sé, no sé. Sí sabe, sabe. o, oh, oh, sí, sí que sé, sí que sé. Entonces, No lo sé, no lo sé. Igual no ha estado todo lo bien que se merecía. Eso seguro. ¿Seguro? Eso seguro, vaya. Eh, bueno, señora Radio RSK, muchas gracias por venir. Lástima que cuando hemos hecho buenos programas no haya estado aquí para escucharlos. No merecía la pena que estuviera yo, lo hacían perfectamente solos. Pero claro, hoy hemos, lo hemos hecho mal. Bueno, se les perdona, pero que no vuelva a ocurrir. De acuerdo. Muchas gracias mm, Radio RSK por venir a vernos y, por, decirnos esto. Muchas gracias a vosotros, pero que no se vuelva a repetir. Sois los mejores. Em, ¿Qué ha sido esto último? Bueno, ahora eh, mirar, mirar por la ventana, está subiendo, sube por las antenas la señora Radio Resaca. Es como Mary Poppins, pero en vez de un paraguas lleva un transistor. Es fantástica esa mujer. Y os habéis fijado qué silueta y qué voz, qué carácter. Sobre todo la voz. Qué carácter, era impresionante. Impresionante. Me ha dejado. La tenía delante y era del rollo. Oh, brillaba. Eran, creo que eran las ondas hercianas. Radio Resaca, te digo, merece ocupar el puesto de honor de la frecuencia modulada. Es fantástica. Radio Resaca. Yo me he cagado a ti no se te ha oído el pelo, claro, como. me he cagado, tío. Dice, dice, dice la tipa esta, o sea, la radio. La tipa, a ver si va a volver. <laughs> No, es broma, no vuelve. No, creo que ya estará escuchando la SER o algo así. Si es que, claro, no le ha gustado nada lo que hemos hecho hoy. Nada, nada. Bueno, en cualquier caso, el tema es que ha dicho que mm, Lourdes, estupenda, la ha hecho muy bien. y Pitu, para estar medio dormido, la ha hecho bastante bien. Joder Aquí el que falla eres tú, tío. Aquí el que falló soy yo. Y bueno, eh, en esas estamos, en esas estamos. La semana que viene me tomaré un receso espiritual para replantearme en qué se ha de convertir Lefa en el JIT y ya veremos dentro de dos semanas qué nos encontramos. Te irás al desierto. ¿Qué es un puticlub eso? ¿Qué frecuencias tú? O no, lo que hacen los grandes mesías, ¿no? Se van una temporada por los desiertos y... Qué bueno, qué bueno. Así yo podría ser un gran mesías. Bueno, si sobrevives al desierto. Vale, lo probamos. Venga. ¿Te vienes conmigo? es que estoy un poco preocupado el fin de semana que viene. Durmiendo, claro. Mm. Normal. Normal, normal. Bueno, señores, ya que pasan... No, no pasan, son en punto. Vamos a poner fin a esta aberración que ha sido hoy en el JIT. Muchas gracias Lourdes por haber venido, muchas gracias por haberte prestado a aprender con nosotros. Gracias a vosotros. Caray, la lacónica, pero has, escogido las palabras adecuadas. Pero no, insisto, gracias a ti. Vale. Vale, bueno. No, no, vale, <laughs> gracias a mí. <laughs> El, eh, el ser lacónico en la radio está muy bien, es una cualidad de explotar, ¿eh? Hablar poco, pero bien. ¿Eso no es una tapa gallega? ¿El qué? La con. Eh, bien, gracias Pitu. Gracias Pitu por haber venido y haber impregnado de tu magia personal este programa. Y aunque ahora no nos puede oír, gracias a Radio Resaca que ha bajado a poner los puntos sobre las IES y nos ha hecho ver que, lo podemos hacer mejor. Lo podemos hacer mucho, mucho, mucho mejor. Esto ha sido No en el Jeep, señoras y señores, amigas y amigos. La semana que viene volvemos con más... Mentira, la semana que viene no. Dentro de dos semanas volvemos. Lo vamos a tratar de hacer mejor y esperemos que así sea. Sed felices y salud una cuña y nos vamos. Una cuña de la radio, una bonita. Muy bien. En 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de No Barbies. supiera, que no siempre Radio RSK. 99.7 FM, Radio RSK, la radio de No Humanity.